Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado eu taco nela. Eu dou loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto tudo. É jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, do eu taco nela. Eu dou loucão no doce, tu faz um movimento bota em cima, bota dentro. É o jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, vou lá eu taco nela. Nós dois loucando doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. É aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. Tava fora com ela, em cima da minha laje, meu lado eu taco nela. Nós dois locando doze tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela. Nós dois locando doze tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Vai é jacaré, é jacaré, vai é jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela. Nós dois locando doze tu faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro.